Sljedeće pitanje vezano za relaciju muža i žene. Selam, kada me neko upita e, za mog muža, e, mišljenja e, da li je počeo klanjati ili ne, a ja odgovorim da ponekada jeste, a ponekada ne, a saba e, ne klanja nikako, da li ga time gibetim, da li ga time ogovara? Da, onaj ko pita o, o znači, smisao postavljanja takvog pitanja, da li su klanja, da li ne klanja, znači nijet, šta je namjera u tome, naša je obaveza da kažemo istinu kad budemo upitani o nečemu, ako je nijet i namjera u pitanju istinska, ako se timo, znači da nekome nije stalo da zapitkuje da bi neko raspitivao se o nekomu, jer za svakog pitanja stroji nijet i namjera, molimo Allah subhanahu wa ta'ala, znači naša, naša obaveza kad budemo ne kažemo ono što je istina. I molimo Allah subhanahu wa ta'ala da uputi roba i supruga da inša Allah ta'ala bude od onih koji neće ostavljati namaz, jer bez namaza rob nije istinski spoznao pravi put.